Instruoi en la corona criso. Dua parto. Due, heima officeio. Io simila validas ancao por la labora ciu tago de la homoi. Multai labor donantoi postulas de siai cun laborantoi ancora o devigan ce eston. Laula statistica stat officeio de Germanio tie nur dec unu procentoi de profesiae laborantoi plenumis sien laboron cutime au jen ca jen la propra heima. La heima officeio ofte restas privilegio, cam tiu labor modelo en multae branchoi de la economio estus almenau parte ebla cae senso hava. Ancau tiu rilate, la corona viruso shangis ion. La unuae casoi estis registritae ce la cunlaborantoi de productanto de constru elementoi por automobiloi. De tiam al multae entreprenoi estas clare. La officeio au la laboreio povas farigi cataliseio por altgrade infectae malsanoi, ciel la corona. Multae entreprenoi intertempe ec curagigas siain cunlaborantoin labori en heima officeio por eviti eblan infectigion. L'aspertoi ciuin ili collectas en tiu situazio povus positive influi la laborean culturon de multae entreprenoi ancau post la fino de la pandemio. Trie. Bona preparado cae pli alta sentemo por aliai infectoi. Ec se la infectigio per la coronaviruso, ce plei multae infectitoi passas plei ofte suffice milde, la dangero por pli agiai cae malsanai homoi estas granda. Multae esploristoi vidas che la infectanto ne simple malaperos sed che gi, kiel aliai infectoi, ciam reaperos. Estas des pli grave che autoritatoi, san officeioi, cae politico, colectu spertoin por estonte esti pli bone preparitai por nova caso de infecta ondo. La corona malsano estas bona ocaso por controli epidemia in planoin cae lau besone revisii ilin, cae pli bone agordi la catenigon de viruso ancauie internazia nivelo. Ciam curacistoi cae hospitaloi estas preparitai? Ciam necessos malanonzi grandain eventoin? Ciel estas evitebla panico cae hamstra accettado en dalo giantaro? Portio ocasas nun lern procesoi, en la diversae trafitae landoi. La tiel acquiritas zio povas estonte savi vivoin. Quare? In forma interchangio transnazia in limoin. Ene de mal semainoi, la coronaviruso atingis cium continenton. La nombroi de casoi el ciui partoi de la mondoi montras, alt crade infecta viruso, en ia tut terre cum plectita povas facile en penetri. Malgrau tio, nia sen lima cum retigio, ancau presentas ion bonan. En la tuta mondo, sciencistoi esploradas pri la nov tipa malsano, cae laboras inter alie pri vaccina substanzo. Sia in econoin ili cundividas, cun gecolegoi, vertempe medicinistoi cae virologoi tiel pli rapide atingas progressoin. Exemple labor gruppo circau virologo el Berlino disvolvis jam post mal multai semainoi post la apero de la viruso la unuan diagnosan teston por la coronaviruso. La Monda San Organizo tiam publicigis en interreto la test protocolon kiel unuan gvid libron por laboratorioi. De tiam infectigio povas esti pruvata en la tuta mondo simple cae rapide. La batalo contra la corona malsano tiel farigas uno el plei grandai proiectoi de malfermas cienzo kiu aperis en la mondo.